บุ๊กทูห้าสิบเก้า n e u n u n d f ที่ทำการไปรษณีย์ im Postamt im Postamt ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน Wo ist das nächste Postamt? Wo ist das nächste Postamt? ที่ทำการไปรษณีย์ไกลจากที่นี่ไหม Ist es weit bis zum nächsten Postamt? Ist es weit bis zum nächsten Postamt? ตู้ไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน Wo ist der nächste Briefkasten? Wo ist der nächste Briefkasten? ดิฉันต้องการสแตมป์สองสามดวง Ich brauche ein paar Briefmarken. Ich brauche ein paar Briefmarken. สำหรับการ์ดและจดหมาย Für eine Karte und einen Brief. Für eine Karte und einen Brief. ค่าส่งไปรษณีย์ไปอเมริการาคาเท่าไหร่ Wie teuer ist das Porto nach Amerika? Wie teuer ist das Porto nach Amerika? พัสดุหนักเท่าไหร่ Wie schwer ist das Paket? Wie schwer ist das Paket? ดิฉันส่งทางจดหมายอากาศได้ไหม Kann ich es per Luftpost schicken? Kann ich es per Luftpost schicken? ใช้เวลานานเท่าไหร่ กว่าพัสดุนี้จะไปถึง Wie lange dauert es, bis es ankommt? Wie lange dauert es, bis es ankommt? ดิฉันโทรศัพท์ได้ที่ไหน Wo kann ich telefonieren? Wo kann ich telefonieren? ตู้โทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน Wo ist die nächste Telefonzelle? Wo ist die nächste Telefonzelle? คุณมีบัตรโทรศัพท์ไหมคะ Haben Sie Telefonkarten? Haben Sie Telefonkarten? คุณมีสมุดโทรศัพท์ไหมคะ Haben Sie ein Telefonbuch? Haben Sie ein Telefonbuch? คุณทราบรหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียไหมคะ Kennen Sie die Vorwahl von Österreich? Kennen Sie die Vorwahl von Österreich? รอสักครู่ ขอดูก่อนนะคะ Einen Augenblick. Ich schaue mal nach. Einen Augenblick, ich schau mal nach. สายไม่ว่างตลอดเวลา Die Leitung ist immer besetzt. Die Leitung ist immer besetzt. คุณต่อเบอร์อะไร Welche Nummer haben Sie gewählt? Welche Nummer haben Sie gewählt? คุณต้องกดศูนย์ก่อน Sie müssen zuerst die Null wählen. Sie müssen zuerst die Null wählen.